На стале ляжалі планы і каморнікавы рисункі. У хаце было накурана, каля стола стаялі заслоны і некалькі старых, э, выпадкова падабраных крэслаў. Мужчыны разышліся ўсе разам. Сядзелі ж яны тут доўга. Кожны заходзіў на пя хвілін, <laughs> а сядзеў больш гадзіны. Тамаш, даводзячы, што мераць трэба пачаць чым раней, расказаў шмат здарэнняў сваёй моцнай жыццёвай практыкі. З кім ён, калі, дзей, куды ездзіў фурманкі, Калі былі холодныя зімы і неўрадлівыя гады, Хто з кім, калі, за што судзіўся, Мацвей слухаў, і быў згоден з усімі. Юлік Баранович, гаспадар хаты, хітравата глядзеў на ўсіх. Далей застаўся адзін вясёлы жартаўлівы. пальцы яго рук назаўсёды зачарнёных работай, перабіралі алоўкі, цыркулі і всякія іншыя дробныя каморніцкія прылады на столе каморнік здаваўся яму вясёлым хлопцам дружакаю з якім можна і пажартаваць і пагуляць юлік баранович цяпер некалькі разоў выходзіў у кухню зноў уваходзіў у хату хвалячы надвор'е хвалячы чырвоную кабылу ганячы мікалая хвалячы мурожнае сена для коней Я маю двое коней, сказаў Юлік Баранович, а жарабіцу третью. Мяне раней все лічылі кулаком. Цяпер лічаць серадняком. А гэта что значыць? Это значыць, что я чалавек. Я сабе маю гаспадарку, гляджу яе, Маю, што мне трэба, і нічые ласкі не прашу, Ка ўсе такія разумныя пайшлі, Не дай Бог, як з-за маладу. Ой, я мучыўся. Як жа вы мучыліся? Хлеба кавалка не было. А цяпер трое коней маю, І ніхто мне не памог на макава зерня. А цяпер кулак, серадняк, чорт, вашу матары бяры, Як сабе хочаце, я ёсць сам сабою. Не лішне да каго прыслухоўваюся. Калі тут <laughs> сказаць няма каго лішне прыслухоўвацца. У іх што гадзіна, то навіна як по-твойму алесь я кулак ці <coughs> серадняк ты мне скажи по-мому серадняк а за что мяне ўсе гады лічылі кулаком хіба не падабаецца Ай мне ўсё роўна няхай мяне хоть чорт там лічыць да мяне нічога не прыстане а Я нікога не забіў і не аграбіў. Іншы не мае, бо рабіць лянуецца. Абібока або дурня ніколі кулаком не назавуць. Няўжо ўсе бедныя абібокі, гультаі, Не то, што ўсе, не, не ўсе, на што казаць. Але ёсць і такія, што на палатках ляжыць і сніць, што яму гатовыя кавалкі зараз будуць горла валіцца. Каморнік глядзеў в акно і курыў. Сіні дым папіросы густа цягнуўся на ўзроўні яго галавы в адчыненую фортачку. На вуліцы было ціха, прыемна пахла ў хаце, гэтым дымам. Я гляджу гаспадаркі, бо хачу жыць на свеце, а не прападаць. Унь я і дзяўчыну сыскаў з навукі дзеля гэтага. Мне і шкада яе было от што, Але я не глядзеў на гэта. У мяне сэрца таксама ж не каменнае, і мне таксама хацелася, каб моя дачка вывучылася і была паняю. Што ж ты зробіш? Не даўчылася, А тут калі што якое, дык адразу кулак, кулак, Ой, Як бы гэта ганьба, што чалавек мае. Няўжо ж, каб усе нічога не мелі. А калі кулак, ну то што? Трасца матары іх, якія кулак, я трудзяшчы, пралентарыят. Не больш нічога, калі яны хочуць ведаць. Вам цяпер далі скідку з падатку на канюшыну. Далі? Ха -ха бо паразумнелі. Бачаць, нічога не выходзіць, на галетніку далёка не заедзеш. Адразу і мяне серадняком зрабілі. Як гэта ўсё лоўка робіцца ў іх, Эй Ой, што за майстры! Патроху алеся ў твар пачаў рабіцца нудным. Каморнік усё курыў каля акна, зрэдку устаўляючы слова, але азіраўся на кухонныя дзверы, каля печы там мільгацела ўвачу яго рудая сукенка Ганны. Каморнік усміхнуўся, азірнуўшыся на алесе. Алесю вядома стала, што каморнік здагадваецца, што яму раптам захацелася, каб пайшоў адсюль сам гаспадар барановіч. Алесь падышоў да акна і стаў побач з каморнікам. Каморнік быў ростам роўны за лесем, толькі шчуплейшы за яго і маладзейшы. На малым пальцы ў яго быў адгадованы вялізны пазногаць роўна падрэзаны і падскрэбены. Яны абодва глядзелі ў акно сёння субота сказаў каморнік можа дзе гульнём вечарам можна будзе гульнуць адказаў алесь табе яшчэ надоўга в отпуск мне яшчэ полтора месяца алесь глядзеў на жоўтую сцяну новай хаты по той бок вуліцы и яму яшчэ няёмко было называть яго на ты першы раз гэта было пазаўчора вечарам калі пасля кароткай нарады на конт дня у які трэба было пачаць на полі працу яны ўдвух пайшлі да дзяўчат каля крайняй хаты тихой вуліцы рагаталі хлопцы і дзяўчаты а праз паўтара месяца куды у дыпломную работу здаваць поеду і справаздача практыцы. А гэтая наша работа будет табе залічана ў практыку. Думаю, что будзе. Юлік Баранович посядзеў трохі на лаве, пабарабаніў пальцамі па стале і пайшоў недзе ў кухню, дзе ўсё яшчэ ўпраўлялася каля печы з матераю, Ганна. Алесіка морнік, стоячы каля акна, абодва туманна адчувалі яе блізкую прысутнасць. І як бы бачачы адзін аднаго на вылёт, не глядзелі адзін на аднаго. На абтынкованай сцяне прарэзліва стукаў танны гадзіннік, яснеў дзень. Ты вучыўся дзе? — раптам запытаў каморнік. Вучыўся трохі. Дзе? Гарадское вучылішча скончыў. Чатыры класы. У які гэта час? У першыя гады рэвалюцыі, а пасля, а пасля ваяваў з палякамі. Цяпер яны абодва маўчалі. Акно выходзіла на вуліцу, цесны агародчык для кветак і рассады, абгароджаны негаблёванымі вузкімі дошкамі. Пад самым акном зеленела і цвіла сакаўная вергіня, глушачы пад сабою сялякае дробнае зелле. У хаце каля акна было прытульна, ціха і весело. Цішыня вуліцы звала ў поле, у прасторы ржышча, у бяскрайнюю волю чорнай раллі і неба над ёю. Лесь падумаў пра недасеяныя кавалкі жыта і пайшоў кухню прыкурыць. Запалкі дала яму Ганна, разагрэтыя каля печы з ружовым тварам. Гаспадыня з цябе, пажартаваў Валлез. А можа, скажаш, дрэнная гаспадыня. Да поўдня каля печы кошкаешся. Ну той добра, адказала яна з дзявочай усмешкай і чорным бляскам вачэй несвядома хітраю жаночаю засмучонасцю вабіла яна да сябе вечарам я прыйду да цябе сказаў алеся глядаючыся на прычыненыя дзверы ў хату прыйці сказала яна ты будзеш мяне чакаць буду ты Аднак твар яе пабялеў яна стала глядзець у печ, дзе датляваў пад беллю жывога попелу жар. Але заўважыў гэта і паглядзеў ёй у вочы, зірку іх. Злавіць нельга было, узяў яе за руку, рука была вялая і бязвольнай. Ён пагладзіў далонню рукикі, і пайшоў назад да каморніка. Той, прысеўшы на край ложка, папраўляў на нагах гетры. Дык вечарам пагуляем дзе, — зноў сказаў каморнік. Хіба дзе так збяромся ды паспяваем. <laughs> Спяваць я не магу голас у мяне, Алесь падаў яму руку. Юнацкі твар каморніка упаў у акно на вуліцу, алесь моцна стукаў ботамі па разламаным тратуары за полкаў. Ганна падмятала кухню. Ведаеце што? — сказаў каморнік, з'яўляючыся ў дзвярах. Не, не ведаю, — засмяялася Ганна. Дык я ж вам скажу, вечарам давайте мы з вами пойдзем гуляць ну куды ж у прысады пойдзем я не ведаю почырванела яна чаму вы не ведаеце не ведаю не ведаеце чаму не ведаеце под вечар будем бачыць яна пайшла ў сенцы по На пагоду выбіваецца, сказаў Юлік Баранович, уваходзячы у кухню.